Ba onurak nabarmena dira kasu batean eta bestean. Lehenengo Eskoziaren kasuan frogatu da beste estaturen menpe daude nazioak ere, Eskozia kasu, badutela eskubidea eta badute bide bat e, erabakitzeko. Eta erabaki horrek eraman dezakela independentziraino hau da, estatu propioa sortu arte. Eta hori gertatu da Europar batasunean. Eta gainera Eskoziak izan du bide bat adostua estatuarekin eta e, emaitza izan da, erabaki bat hartzea, kasu honetan, gehiengo izan da independentziaren kontra, baina agian biharetzi independentziaren alde izango da. Kataluniaren kasuan, frogatu dena da, Eskoziakoa ez dela salbuespen bat izan. Europar batasunean bertan badela beste nazio bat, Kataluniak kasu honetan, legitimazio berarekin, ba, badoana erabakitzera. Horrek esan nahi du, Eskozia bada, Katalunia bada, Euskal Herria ere izan daitekela. ez da? dira emaitza, baina Kataluniaren kasuan, frogatu dena da, estatuak beste jarrera badaukala, ez errazteko. Eta horrek ekarri du, Kataluniako herritarren mobilizazio erraldoi bat. Da hortik ikasi behar dugu zeren, seguruenik, Euskaldunok, bai Frantziaren menpe eta bai Espainiaren menpe aurkituko gara, estatu itxi eta eta nola baita esan, oztopa jartzen dituztenekin orduan, zer egin behar dugu, ba, Kataluniatik ikasi horretan, da herria mobilizatu, herria batu, adostasunak lortu, eta horrela egin gure erabakitzerako bidea. Aipatuzu, herri, eh, herria nahi bena ezina, eta gero aholkatu duzu ere, gure, gure prozesua modu bai, baikor batean egitea, e, zenak hori? Hola da, begira, Europan, une honetan, Europako agendan dago estaturik gabeko nazioen gaia. Ez da lehen aldia, Europan gertatu da lehen mundu gerraren eh, amaieran, bigarren mundu gerraren amaieran, gertatu da estatua osatu zirela, gertatu da berriro sobie batasuna erori zenean, hainbat estatu sortu zen, Alemania berak erabili zuen autodeterminazio eskubidea batasuna egiteko, laro eta bederatzean, eta gerora eh, gertatu da ere berriro Irlandan, hau da, gatazka baten amaiera moduan bide demokratikoak eta politikoak eskaini zeskio Irlandari eta ari da ibiltzen Irla guztia eh, ere erabaki baten bitartez batzeko eta bide hori egiten ari da. Une honetan dago importantea da, hemengo jendeak espadaki ere, edo tokitan bizi den Irlandarrak eskubidea du Irlandar konsideratu izateko, baldin Belfasten bizi bada ere, eta guztio dute eskubidea pasaporte Irlandarra izateko. Hori nahiko genuke Euskaldunok ere. Orduan, hortik frogatzen dena da badirela bide ireki batzuk eta bideri ireki horien ibiltzea euskaldunontzat ere posiblea dela eta nik uste dut ari garela egiten hor herri mobilizazioa da motorra noski baina ez bakarri mobilizazioa herriak urratzak eman behar ditu akordia lortu behar ditu baina claro diferentziatik Euskal Herrian egoera diferentea da hiru eremutan banaturik gaude Horan hori errespetatu behar da. Eremu bakoitzean lortu behar da adostasuna, aliketa zabalena, eta hortik egin behar dugu aurrera.